Троє чорношкірих американців учинили напад на перехожого в баньоле. Чорношкірий морський піхотинець у стані сп'яніння налетів джипом на дерево. Ця жінка, яка без хвилювання читала зведення найжахливішої з воїн, жінка, яка не тремтіла під час бомбардувань, аж полотніла, подибуючи в газетах найменший натяк на витівки кольорових. Негри, негри. Нічого не можна було вдіяти з цим панічним, по-справжньому дитинним жахом. Можливо, спадком якогось невідомого пращура, що вирятувався колись із страшної пригоди. Жеральдіна Летендар чула, як хтось ходить першим поверхом і тремтіла в ліжку. Вразу втративши всю свою відвагу, неспроможна уявити собі, що зловмисники, які вдерлися до її дому, могли бути і білими людьми, яких вона не боялася. Будинок доньки стояв за 500 метрів поряд із колишньою внутрішньою митницею Кретея. Там усі, мабуть, спокійно спали. Люсьяна з чоловіком. У їхній гарній спальні, умебльованій березовим гарнітуром. А вона, Жеральдіна Ретандар, була сама самісінька, сама самісінька, прикута страхом до ліжка. Жеральдіна відчувала, як великі сльозини скочуються її обличчям. На мить промайнув спогад про Урбена. Але вона ще не хотіла вмирати. Жональдіна почула кроки на сходах, і раптом страх зійшов. Вона відкинула простирадла, спустила ноги додолу, засвітила світло і, взувши капці, рішуче попрямувала, але не до вікна, щоб покликати на допомогу а до дверей своєї спальні. Двері відчинилися, а мовила Жеральдіна. Бармен Гастон взяв трубку. Алло? Вам пане Норе? Так, так, він тут. Добре, добре, пане. Обернувшись до мене, він сказав, «Е, пан Комп запрошує вас на нараду, пане Норею. А я саме збирався замовити сніданок. Ви певні, що йдеться про мене? Так, пане Норею, так. Я підвівся з-за столика. Я не звик, щоб мене кликали на наради. Ну, правду кажучи, такого ще не траплялось тільки відповідальні редактори рубрику купі із головним редактором і з секретарями редакції уходили до цього мозкового тресту. Ідучи сходами донизу, я запитував себе, яка цеглина звалиться мені на голову сьогодні. Керівництво редакції сиділо півколом перед директорським столом. Мене зустріла прикра тиша. Що це за справа в кретеї? Спитав мене комп. Злочин на ґрунті кохання? О, не знаю, пане директоре, не думаю. Бо де? Казав, ніби це трапилось неподалік від вас. Здається, вас навіть допитували в поліції. Так, пане директоре, сьогодні вранці. Ну, у мене лише перевірили документи, спитали, чим я займаюсь, де працюю. Мені здалося, поліцай цілком удовольнився цим. Ну, я майже відразу ж поїхав, бо мав бути тут. А ви не знаєте, в чому справа? Ви навіть не поцікавились? Я вагався з відповіддю. Мовчазна несхвала з боку Великої Ради гнітила мене.